Ne znam kako, ali mene uvijek nekako zapadne u najbolje vrijeme između akša i a Ja to ničim nisam zaslužio, smatram da bi neki drugi ljudi trebali da pričaju ovo vrijeme, ali eto, Allah te bar tala radi, radi šta hoće. Teško je znači ovako kratkom roku kad čovjek ima priliku da govori o Allahove te tala vjeri, da se obraća većem broju ljudi kad ima priliku da drži, jel tako, tri, četiri, možda pet predavanja, da izabere temu, jel tako. Pa tako, Allahovom voljom, ja sam probao, znači da od svačega ponešto uzme od svačega ponešto. Pa danas sam odlučio sa Allahom Tala voljom i dozvolom jel tako, pročitati komentar ne komentarisat nego pročitati. Pravite razliku, znači ne komentarišem ja, nego čitam komentar, čitam komentar hadisa Allahu poslanika sallallahu alaihi wa S tim što je danas, je tako bilo slavlje, bila svatba, bilo vjenčanje, možda ovo i nije e, pogodan, pogodna tema nakon slavlja, je tako? Zašto? Zato što islamski učenjaci kažu kad si na svadbi, pa pa ti ljudi daju priliku da govoriš, jel tako, nemoj pričati o smrti. Nek se ljudi radi onda pričati, pa Allah ti tako dao da, da će danas od prilike biti bit baš takva tema, tako. Pa kaže od Abdullah ibn Omera radijallahu anhuma, kale, ehad Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam bi minkebej, فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر السبيل وكان ابن عمر يقول رضي الله عنه إذا أمسيت فلا تنتظر sabah, وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك حديث بنوسي إمام بخاري Znači od, od Abdullaha ibn Omera radijallahu anhuma prenosi se da je Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem uzeo njega za rame, tako uzeo ga za rame, pa mu rekao budi na dunjaluku, znači budi na dunjaluku kao da si gari, kao da si stranac. Budi na dunjaluku kao da si stranac. Evo abiru sebil, ili putnik prolaznik. Znači, Allah poslanik sa ga uzeo za i kaže budi na dunjaluku kao da si stranac ili putnik prolaznik. Jel tako? Pa dalje kaže, prenosi se, znači da je Abdullah ibn Omer, ovo sad više nije hadis, nego kaže, a Abdullah ibn Omer, radijallahu anhuma, je imao običaj da govori, je on, znači ovo njegov njegov običaj koji on ima u praksi, kaže i da emsejte felaten tadri sabah, kada zamrkneš, kada zakonačiš, kada zakonačiš, nemoj očekivati, znači ne, ne čekaj sabah. Kad zakonačiš, ne, zakonačiš, ne čekaj sabah. وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا A kad osvaneš, onda nemoj čekat noć. Kad osvaneš, onda nemoj čekat, nemoj čekat noć, jel tako? وَهُذْ سِحَتِكْ I uzmi od svog zdravlja za bolest. I uzmi od svog zdravlja za bolest. وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكْ i od svog života za svoju smrt. Znači, uzmi od svog zdravlja za svoju bolest i uzmi od svog života za svoju smrt. Razumijete? Hadis, znači, prenosi imam Buharija. Kaže Ibn Ređeb, rahmetullah alejhi komentarisujući ovaj hadis, znači, ili njegovu, važnost. Pa kaže, ovaj hadis je osnova i teme jedne stvari, a ta stvar je koja, da čovjek ne smije imati dugu nadu, ne smije imati dugu nadu po pitanju dunjaluka. Da, tako? da čovjek ne smije imati dugu nadu po pitanju dunjaluka. Je tako? I da mu'min, on kaže ovo doslovno, i da mu'min ne pristaje njemu, je tako, da mu'minu ne pristaje da uzme dunjaluk svojom domovinom ili mjestom boravišta. Je tako, da mu'minu ne pristaje da uzme dunjaluk svojom domovinom ili mjestom prebivališta, je tako, i da bude zadovoljan s time. Svatate, znači, muminu ne pristaje da mu Dunjaluk bude domovina i mjesto boravišta, jel tako, i da bude zadovoljan, da bude zadovoljan, time. Nego, mu'min, vjernik, treba da se ponaša kao da je u poletu na putovanje, jel tako, kao da je u poletu na putovanje sprema se da krene, jel tako, tako treba vjernik da se ponaša. Mu'min znači treba se ponaša kao da je na poletu kada hoće da poleti na putovanje. Jel tako? i sprema svoju jahalicu ili svoje prevozno sredstvo za putovanje. To je znači ono kako jedan mu'min treba, treba da se ponaša. Zatim ovaj hadis, oko čega se on vrti, oko čega se ovaj hadis vrti? Pa kažu, ovaj hadis se uglavnom vrti oko toga da čovjek, vjernik, ne treba da daje veliku pažnju, ne treba da daje veliku pažnju dunjaluku ne treba da pridaje preveliku pažnju dunjaluku. Čovjek, čovjek vjernik ne treba da pridaje preveliku pažnju dunjaluku. Zašto? Da ga ne bi, je tako ta pažnja odvela, odvela od čega? Od razmišljanja na ahiret. Da ga ne bi ta pažnja, znači kad čovjek posvijete se dunjaluku. I ništa ga drugo ne interesuje. Sjećam se jednog primjera kada je šeh, jedan šeh držao znači predavanje i kaže e, imao je radio reći. Kad bi taj došao s terena, ovaj pođe u džamiju, hajmo na džumu, neka ja kad dođem u penziju, je tako, ja kad dođem penziju. Kaže, došao je u penziju i ja mu kažem, hajmo šta je sad, sad si u penziji, kaže, ne da mi nešto. Ne da mi nešto. Razumijete? Nema vjernik vremena. Znači, ova je davo dunjalku, davo dunjalku, praže, predavo, predavo, predavo, dok mala tvar tada nije zapečatio srce. On, on sam prizna, kaže, nešto mi ne da, ne znam šta je. Zato kaže, znači čovjek, čovjek ne smije predavati preveliku pažnju dunjalku. Da ga ne bi ta pažnja odvela od razmišljanja, od razmišljanja na, na ahiret, je tako, od razmišljanja da se sprema on da sutra ima nešto što se zove smrt, je tako kažemo sutra, kod nas se kaže sutra u smislu to može da se desi svakog momenta. Zatim, ovaj hadis isto tako vrti se oko jedne stvari ili ukazuje na stvar, a to je da, a ta stvar jeste da čovjek nema dugu nadu. Nema dugu nadu po pitanju dunjaluka. Šta znači nema dugu nadu? Pa da ne planira ja ću za 10 godina kad završim ovo, radit ću ono za 15 godina, ću da proširujem ovo, da udaram asfalt ovdje, da, da merdane pločice ovdje, to je ta duga nada i razmišljanje i ulaganje svog, znači svog truda u razmišljanje o dunjalu, to je ta duga nada. Je tako? Jer će ga i to odvesti od čega? Da sam sebe postiče da radi dobra djela. Da sam sebe postiče da radi dobra, djela. Mi često čujemo kad neko pita, brate, gdje si nemate, kako nemate u džami, nisi bili na džumi, šut sam hala, dunjaluk me zaokupirao, stigao tamo, išao vam, nisam stigao uopšte na džumu, nisam tako? To je to, znači dunjaluk zaokupirao insana. Dunjaluk zaokupirao insana. I odvraća ga ta njegova okupacija dunjaluka, od odvraća ga od činjenja, činjenja dobrih djela. Zatim, ovaj hadis ukazuje još na jednu stvar, ili upozorava od jedne stvari, ili upozorava na jednu stvar, da budemo precizni, a ta stvar jeste e, opasnost odgađanja, opasnost odgađanja teube, opasnost odgađanja tebe. Čovjek ima dugu na neka ja ću kad ostavim. Da ste, kaže, vi to sad, mladi nemate, šta ćete ti Ja sjećam, znači, lično, šta je se meni desilo prije nekih 12-13 godina kad sam do, u džamiju, znači, ono, došao u džamiju i napali su me ljudi. Nisu me napali što sam imao bradu, zato što je tad nisam imao, imao sam par dlačica. Tako. I danas mi neka braća govore, maša, u je porasla brada, imao si kraću, ja ne kratim bradu, mene je brada taka, razumijete a prije 12-13 godina nisam faktički imao nikakvu bradu. I napali su me u džami, ko je me Znači, došao sam u džamiju da klanjam, napali, bili su u Hođa, Muezin i dva stara džede. I jedan od te dvojice starih džeda me napao, šta ćeš ti ovdje? Što nisi ošao u disko, što nisi u kafanu, šta ćeš ti ovdje, ti si mlad, šta ti Ovaj drugim odgovara, šuti bolje od onog tvog, onaj tvoj, e, popi sve živo, tako? E, to je to, znači da imaš ti, kaže, vremena kad ostariš, kad budeš ko mi. A ko mi garantuje da će ostati ko vi? Prva stvar, a ko mi garantuje kad ostarim ko vi, da ću dobiti šansu, jel tako, od Allaha te barek Zato ovaj hadis, Allah poslanika sa Srbom ukazuje na opasnost odgađanja, odgađanja te ubije. Isto tako, ovaj hadis ukazuje na jednu vrlo važnu stvar, a to jeste da čovjek iskoristi svoje vrijeme dok je zdrav, da iskoristi svoje vrijeme dok je zdrav prije nego što ga spopane, prije nego što ga spopane kaka bolest. I tu znači imamo konkretnih primjera. Neka braća poznaju, ima brat znači koji je ostao nepokretan. I on je u bolnici, o njemu se brinu. I nekad, znači, braća, kad mogu, pošto on, znači, nije tu daleko je, pa nekad braća, znači, izjarete ga i njegova uglavnom priča se sve, sve ja da sam zdrav, da mogu, ja bi sad došao pravo u džihad. Tako, on je nepokretan, od pojasa nani on je nepokretan. Ja sad da mogu, ja bi ošao u džihad. To mi je životna želja. A dok je bio mlad, znači bio Allah, je iskušao metkom, tad je dernečio u svu noć, tako, trošio i metke, i metak i tako dalje. Međutim, Allah te barek je ga sad iskušao na taj način sad će znači da saburaš, sad si nepokretan i da Alate te, bar te, te iskuša da Zašto nisi iskoristio e, zdravlje prije nek što te, prije nek što te spopala, spopala kakva bolest. Zatim da čovjek iskoristi svoje slobodno vrijeme prije nego što bude zauzet. I ovo se često dešava da šetan odradi ove mlađe momke koji su neoženjeni. A pogotovo oni koji stiču, stiču šerijatsko znanje. Pa kad su neoženjeni, glavna krivica je što oni ne mogu da uče ili nemaju vremena ili ne mogu da se koncentrišu, jeste ta šta? Što nemaju žene. Jer kad bi, kaže, ja imao ženu, ja bi mogao učiti četiri stranice dnevno, ja bi mogao ponavljati 15 stranica dnevno, ja bi mogao učiti 10 dnevno na pamet, jel tako? Znači šetan došao s te strane. Onda kad se oženi, onda dođe i jadi se, ja ne mogu ništa, ne mogu da radim ni ono što sam mogao dok nisam bio oženjen. Razumijete? Znači Allah te baš ti je dao tu mogućnost. Nemoj se sakri opterećavati time, ja bi mogao nešto kad bi imao, ne možeš, nemaš to, znači izbaci to iz glave, nego iskoristi, dati moment koji ti je dat od Allaha te barek Zato se su neki od fajdi iz ovog hadisa, spomenut ćemo ukratko pa ćemo kasnije preći, znači na temeljitije i na znači malo eh, ovo pojašnjenje. Da je fajda, da prva fajda koju spominje ovdje jeste da je Dunjanu kuća rada, kuća rada nije kuća nagrade. Što znači da je dunjalku kuća rada, nije kuća nagrade? Da čovjek musliman mu'min na dunjalku radi dobra djela. To je ono što on može učiniti. Tako? I tu nema nagrade. A da je ahiret, a da je ahiret kuća vječnog boravišta. Da je ahiret, ahiret kuća vječnog boravišta. Kaže Allah tvartala, innama hazihil hayatu dunja meta' zaista je ova, zaista je ovaj život na dunjaluku, dunjalučki život, meta naslađivanje, je tako, naslađivanje. Va al ahirate je daru qarar, a zaista ahiret, ta vječna bora, znači vječto boravište, to boravište. Znači, na dunjaluku čovjek radi, nema nagrade, na ahiretu ga čeka, čeka nagrada. I ovdje Allah, kaže da je ovaj dunjaluk, život dunjalučki, naslađivanje. U hadisu Allah sallallahu alaihi kaže Inna dunja meta'un wa hajru meta'iha saliha. Zaista je dunjaluk naslađivanje, tako uživanje. A najbolje od tih uživanja jeste šta? Dobra žena. Dobra žena. I ovdje akcenat je stavljena zeuđetu saliha. Žena saliha znači. Nije salihova žena, nego žena koja je Allah te barek E, pokorna. Pa nije rekao poslanik za sebe plava žena, crna žena, arapka, e, švabica, vaka, ne, ne, nego kaže pokorna žena Allahu te bareh je najbolje dunjaličko naslađivanje i to jest zaista tako. To je, spominjali smo, znači kad čovjek ima dobru ženu, pokornu ženu Allahu te nad samim tim što je pokorna Allahu te ona je neminovna automatski pokorna je svom čovjeku, je tako? Nemoguće da na jednoj strani bude pokorna Allah, te a s druge strane da bude šetan, to je nemoguće. Znači, i kada čovjek umoran dođe kući i dočeka ga dobra žena, a ima takih, alhamdulillah, popravljam se ja. u <laughs> eh, lahne mu sav mu teret spane, jel tako, kad ga dočeka s osmijehom, sa, sa lijepom riječju. A kad dođe, dočeka ga neki lampir, odmah, odmah bi se vratio, jel tako. Zato kaže poslanik sa selem, najbolje dunjaličko uživanje jeste dobra žena, Allah te bar tala, pokorna žena. Zatim fajda koja se izvlači iz ovog hadisa jeste da čovjek treba da požuri ubi Allah te bar tala, da se pokaje, da se pokaje, da se kloni oni šupljih priča, imaš ti vremena kad ostariš, nemamo mi vremena, tako mi nemamo vremena. I zatim druga stvar, da čovjek ne polaže dugu nadu nema, znači da se nema neku dugu nadu, nešto na dugom štapu. Zatim, sljedeća fajda jeste da čovjek, teži da iskoristi, da iskoristi svoje vrijeme. čovjek teži da iskoristi svoje vrijeme, nije da ga onako trači, da, da prolazi mu niju šta, i on sam ne zna, kaže ne znam sam šta će sa sebi. Da tako, znači to je dangubljenje i da se pripazi, da se pripazi da tu blagodat ne profućka, tako. Zatim da se trudi, da se trudi u pokornosti Allahu te bareke da se što više trudi da bude da radi stvari koje su od pokornosti stvari koje su od stvari sa kojima je Allah te bareke zadovoljan i da iskoristi vrijeme svoga zdravlja svoga zdravlja i slobodno vrijeme znači koje što znači slobodno vrijeme vrijeme koje, u kojem nije obavezan nikojom drugom stvari koju ne može ostaviti. Je tako? E to vrijeme da, da iskoristi. Zatim, stvar koja je još vrlo bitna, da radi na spremanju, da radi na spremanju zalihe. Kakve zalihe? Dunjalučke zalihe, je tako? Dunjalučke zalihe, jel? E, ništa ne Islam Ibn Qajim je napisao knjigu Zadul Ma'ad, je tako? Šta znači zadul mal? Dunjalučka zaliha. To je napisao, ako me ništa ne vara, na putovanju nekoliko dželeda. Dunjalučka zaliha. Svatate? Zatim, fajda iz hadisa koja vidite koje su fajde. E, ovo samo neke znači da se razumijemo, ovo su ovo je nešto najkraće što je rečeno od komentara na ovaj hadis. Nije ovo sada da neko misli svo znanje iz ovog hadisa. Daleko od toga ovo je znači nešto sažeto. Razumijete? Ali to nešto sažeto, nama izgleda, jel tako, ko puno. Ovo nešto sažeto, nama izgleda, izgleda puno. Jel tako? Kaže, sljedeća stvar jeste da istinski život jeste ahiretski život. Da istinski život jeste uh, ahiretski život. Jer Allah tebala kaže وَإِنَّ I zaista je, i zaista je ahiretska kuća, ahiretska kuća, ona je život. I zaista je ahiretska kuća, kaže Atvartala, lahijel hajvan. Pa ona je, zaista je ona život. Leukanu jalemun, kad bi oni samo znali. Kad bi oni samo znali. Tako, šta su govorili? Pa kad mi, ako mi umremo, znači, mi zaista proživljeni, tako? Ako mi ono znači mi zaista proživimo. Pa kaže Allah zaista je akideska kuća, pravi život, to je život, i Alemun, kad bi oni znali. I opet se on vraćao na ilmu. Spomnio je to Ibrahim danas, šeh, Ibrahim je tako, o ilmu. Isto tako kad spominje munafike, međutim munafici ne znaju. Isto je ovi Čafri, ne znaju, pa tako kažu, kad umrem, kad me zakopaju, ja ću isto, istrgnuti će me crvi i to je to. Nije to tako, tako, nije to tako. Zašto je to istinski život? Zašto je to istinski život? Pa zato što tamo nema smrti. Zato što tamo nema smrti, tamo, tamo je vječnost, tamo je vječnost. Šta će Čafri govoriti? Šta će Čafri govoriti? Koga će dozivati iz džehennema? u jama maliku i dozivaće o Maliku, a Malik je ko? Čuvar dženema. Šta kažu? Šta kažu? Traži od svog koga? Gospodara. Šta? Lijapodi alejna. Da nam presudi. Šta znači da nam presudi? Da nas usmrti. Ne mogu više da trpe. Tako, ne mogu više da trpe. Pa šta, dobivaju odgovor odmah? Ne, nego ček, je hiljadu godina prođe. Hiljadu godina prođe. da dobivaju odmah odgovor. Nego nakon hiljadu godina šta odgovara i neku Vi, I, će, I morate ostati, nema vam drugi. Tako. Vi ostajete. Nema smrti. Vječni, vječna patnja u džehennemu. Vječna patnja u džehennemu. A vječno uživanje u, u dženetu. Molim Allah, da nas, da nas učini, da nas učini od dženetlija. Govora, znači riječ je Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam Sada ćemo znači prijeći za malo podrobniji tefsir. Kaže, riječ Allahu poslanika sallallahu sallam ili govor, znači Abdullah ibn Omera, uzeo Allahu poslanik sallallahu za moje rame. Kako korist izvlačimo iz ovoga? Jer sve ono, upamti jednu stvar, sve ono što je Allah poslanik sallallahu alaihi sallam radio, mi možemo izvući koristi za sebi. Jer Allah poslanik sallallahu alaihi sallam nije ništa uradio tek tako. Jer tako. Allah poslanik sallallahu alaihi sallam nije ništa uradio tek tako. Pa kaže, uzve Allah, poslanik sallallahu za moje rame. I iz ovoga se izvlači fajda da je dozvoljeno, čak šta više poželjno, kada neko nekoga podučaje nešto, je tako, da ga uzme za ruku. Stavi mu ruku na rame. Zašto? Zato što je to eh, od stvari koje umekšavaju njegovo srce i koje eh, pridobivaju njegovu pažnju, onoga slušalca, razumijete, pridobije njegovu pažnju. To je znači jedan od načina na koji je Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem podučavao svoje sahabe, da im to ostane upečatljivo, da, ne zaborave. Kao što je rekao Muazu, ja Muad, tedri ma Haku Allahi ala wa kaže, o Muaz, znaš ti šta je pravo Allaha kod njegovih robova i šta je pravo njegovih robova kod Allaha? Bogu je Allah poslanik odmah da kaže pravo Allaha kod njegovih robova. Ne, ne, nego ga pita. Zašto? Zato što je to jedan način. Znači, traži od njega njegovu pažnju. Pa Allah, uh, ashab Allah poslanika sa sam kaže Allahu rasuluhu a'lam. Allah i njegov poslanik najbolje znaju. Kaže, al pravo Allaha kod njegovih robova jeste da ga obožavaju i ne čine mu širk. A pravo njegovih robova kod Allaha jeste da ih uvede u dženet. Nakon toga, tako, ovo je način da Allah poslanik sve podučaje, podučaje ashabe. I ovo je način kako mi treba da se podučajemo tako. Jer nije uvijek kad te neko nešto pita u nas odmah on mene pita, misli ja ne znam, vaki je nakije da da crkvo trepo, on će meni, ja sam od njega duže u slamu, koliko je, koliko godina. Nije to, to. Tako. Ne kažem da nema toga. Ima, molim Allah da popravi stanje. Ali ovo, znači, kad te neko pita, znaš ti ovo ili ono, ili taj taj slučaj, nešto iz sire ili hadis ili kuranski aj. Nemoj da odmah se nađemo nekako uvrijeđeni, on nas vrijeđa, on smatra da mi ne znamo. Ne, nego izvući korist za sebe, Izvući korist. A ta korist jeste da to inšala neće zaboraviti. Ta korist jeste da to inšala nećeš, nećeš zaboraviti, tako? Dobro. I ovo je, ova stvar je preovladavajuća stvar. Nije ovo uvijek. Nije ovo uvijek, znači kada nekome na taj način postupiš da će to on sigurno, sigurno zapamtiti. Nego je od stvari koje su uglavnom preovladavaju u ovim slučajevima, uglavnom ljudi, jel tako, bolje, bolje pamte. Zatim kaže Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Kun fi dunja ka'annaka gharib aw abiru Budi na dunjalu, kun fi dunja, budi na dunjalu, Šta znači budi na dunjalku? Znači vrijeme tvog boravka, to jest dužinu tvog života, budi kakav, ke neke garib, budi, znači vrijeme, dužinu svog života na dunjalku, oponašaj koga gariba. Šta je garib? Stranac. Dok si živ, znači na dunjalku, ponašaj se ko stranac. Ponašaj se ko stranac kad se nađe u nekom stranom mjestu kao stranac kad se nađe u nekom stranom mjestu. Kako to funkcioniše? Znači, kaže, kažu mu ne nagini dunjaluku. Tako. mogu odmah razmišljati o dunjaluku. Ne nagini dunjaluku. Niti uzimaj taj dunjaluk za svoju domovinu. Nemoj da ti bude domovina. I ne hvataj se za dunjaluk osim onoliko koliko se fata stranac kada dođe u neko mjesto. Osim koliko se fata stranac, evo vidite, mi smo sad u Safiri, recimo. I svi od ovih musafira koji su došli ovdje, jel da niko ne razmišlja da pravi ovdje negdje kuću? Razmišlja ko? Ne razmišlja. Razmišlja, ne znam, da, da, da asfaltira nešto. Ne razmišlja. Zašto? Ponaša se, znači došao je ovdje i on je garib, on je stranac. Uniđe u džamiju prvi put. Šta radi? Uniđe, kad uniđe ne zna nikoga, tako, izabere sebi ćoša, klanja dva rekata i sjede i posmatra narod. To je garib, stranac. Našao se u stranom mjestu, ne zna nikoga. Svatate? Razumijete ovo? Zato kaže, ponašaj se na taj način prema Dunjaluku. Nemoj da to bude domovina, jel tako? Međutim, ovdje kaže nemoj je uzimat vatanen, vatan je domovina. Međutim, mi danas vidimo da muslimani vode ratove na osnovu ovog vatana, domovine. Pa su udarene granice koje se čuvaju s atomskim bombama. Je tako? Pa čujemo, čak šta više, izmišljaju se novi, nova terminološ, nove, nove terminološka značenja. Pa imaju sada uh, e, šuhedaul islam i šuhedaul vatan. Šehidi islama i šehidi domovine. Tako? Dakle, to se desilo u, u nekim arapskim zemljama Kaže, to su šuheda u vatan. Pobila se vojska i, civili. E, civili su teroristi, a vojnici koji su poginuli, oni su e, šehidi domovini. Šehidi domovini. I nije samo tu, nego su svi šehidi. Šehidi su i oni kršćani među njima. Kaže, oni su šehidi, šuheda u vatan. Razumijete dokle ide ova, ova da ne kažem ovaj idiotizam sa muslimanima, šta radi, šta radi ovaj nacionalizam sa muslimana. Jer iz ovog se vidi da Allah poslanik sa ne pridaje nikakvu pažnju dunjaluku. A kamoli nekim određenim mjestima, osim ono što im je dato od Allaha te bar tala, kao Mekka, Medina, Kuz, razumijete? Međutim, mi danas imamo Bosance i Hercegovce imamo krajišnike i ne znam ti ja, vaki ili naki. I to ide do te mjere da, da, su to neprijateljstva, nije to više neka šala ili zafrikancija, nego to je pravo neprijateljstvo u ime Bosne ili u ime Hercegovine, u ime Tuzle ili u ime Sarajeva. Vi Sarali jeste šaneri, vi Tuzlaci ste vaki, Zbog čega? Zbog to, te domovine, vatan, to je ljudima postalo kletva. Poginut će on za Sarajevo. Ovaj će poginuti za Tuzlu. Onaj kad spomene Mostar, sam pričao starom mostu. Onda više nije ni star, ja sad ne. To je nešto. Šta je to? To je kamen. To je kamen. Ne mora biti taj stari most nešto vrijedniji od Hadžerul da Omer radijallahu anhu, kada je došao na hač, kaže, tako me Allaha, ja znam da sti kamen i da nisam vidio Allaha poslanike sa sebe da je te poljubio, a te nikad ne poljubio. Je tako? Nećeš čuti da se neko svađa oko toga, nego oko ovog kamena. Tu je to, to nesvatanje ili davanje prednosti svačemu, samo ne davanje prednosti Allahovom te barek Allahu te bar tala vjeri. Razumijete? Zato kaže imam Ebul Hasan Ali ibn Halef e, u šerhu, u svom šerhu Buharije, značenje ovog hadisa jeste da Allah poslanik sa sveme podstiče da čovjek što manje da čovjek što manje u svom srcu ili uopšte e, dolazi u dodir E, da razmišlja o dunjaluku, je tako? Da čovjek znači što manje ima posla, tako da kažemo, sa dunjalukom i postiče na zuhd, na zuhd u dunjaluku. Međutim, moramo spomenuti, nije zuhd e, da čovjek o harami halal. Razumijete ovo? Nije zuhd o harami halal, ko što to neki rade sufije neke ekstreme i tako dalje, tako dalje. Znači nije zuhd haramit halal. I ovdje kad pričamo o, da kažem, tom nekom ignorisanju dunjaluka. I ljudi pogrešno to shvataju, taj, e, izraz dunjalučar. Dunjalučar e, ne misli se na čovjeka koji je čovjek musliman. Allah te bar pokoran. Uredan je u svojim ibadetima. Ne radi grijehe. Radi za Allah te bar vjeru udjeljuje svoj imetak na Allahom te putu, ali Allah te barek mu dao imetak. Svatate, i onda neki ljudi dođu kaže on je dunjalučar. On pravi ovo, on pravi ono. Dobro, jel pravi to on sam, jel to njegovo pravljenje ga odvratilo da on dođe u džamu? Nije, nego on ima radnike koji to radi. Dobro, jel on nazaduje po pitanju svoje vjere, ako ima dunjaluk, ne nazaduje, pa nije on dunjalučar. jel Allah kaže, mi smo jedne na drugim odlikovali u riziku. Mi smo jedne nad drugim odlikovali u riziku. I Allah te bar tala daje kome hoće, koliko hoće, kad hoće i gdje hoće. Razumijete? Da se razumijemo, znači, ovdje se uglavnom radi da čovjek koncentriše se na dunjalog i zapostavi vjeru, zapostavi ahiret. O ovoj stvari, o ovoj stvari mi ovdje pričamo, tako? Kaže, i ovaj hadis pojašnjava da čovjek koji je garib, koji je stranac, ima malo kontakta sa ljudima, je tako, i na distancije sa ljudima. Ima malo kontakta sa ljudima i na, distancije sa ljudima. Zašto? Zato što stranac, zato što stranac, kad je neđi van svog mjesta, Neće on naći puno ljudi sa koji mora stati pa da sa njim priča tri sata, sa ovim četiri sata, sa ovim pet sati, jel tako? Nema on takvih ljudi zato što je stranac. Nego to je sve ukratko. Razumijete? I takav stranac, on je uglavnom e, ponizan prema Allah Tebara otala, ponizan prema Allah Tebara i ponizan uopšte i u strahu. I u strahu. Baš kao, baš kao putnik namjesnik. Baš kao putnik koji prolazi u Ne smije putnika da se on razbaškario, da je on ne, ne, nego kad prolazi, kad dođe neđi, kad ide od, od Tuzle prema, prema krajini, kad stane na benzinsku pumpu, on to na brzinu ne, ne zastaje, ne zapitkiva nikom ništa, ne izbjegaje da ga košta pita. Zašto? Zato što ne zna da li je kod četnika, da li kod ovih, da je Razumijete? Nego on skrušen i, u, u nekoj vrsti straha i ide, ide svojim putem. Zatim kaže poslanik sam ili putnik namjesnik. Putnik namjesnik. Što znači neko ko ide putem, je tako, prolazi. Razumijemo što znači putnik. Putnik je onaj koji je u pokretu. Svatate. Znači, ili bude ko stranac, ili onaj koji je u pokretu. I ovdje ova, ovaj veznik godara, pa što je došao u, u hadisu ovakvog poslanika sa svojom, je u značenju i u smislu kod nas e, da bude znači čovjek e, kao stranac čak šta više putnik. Razumijete? Nije da bude stranac ili putnik. Ne, ne, da bude, da se ponaša kao stranac, čak šta više kao putnik prolaznik. To je znači ispravno ili ispravnije, ispravnije mišljenje što se tiče što se tiče tefsira ovog govora. Neki su rekli da može značiti i ovo i ono, znači da može značiti da bude kao stranac ili putnik. Mada je ispravnije da značenje da se ponaša kao stranac, čak šta više putnik prolaznik. Zatim kaže Al-Iz ibn Jahja rahmetullah ovaj hadis ukazuje na to da Allah poslanik sallallahu alejhi podstika, podstec, podsticao, podsticao na oponašanje na oponašanje koga? Futbolera nije glumaca nije da je Allah poslanik sa podsticao na oponašanje stranca stranca i danas vidimo da muslimani uglavnom oponašaju sve i svašta ali ne oponašaju stranca tako oponašaju futbalere oponašaju muzičare oponašaju, e, tenisere oponašaju, ne znam ti ja šta više ne oponašaju. Razumijete? A poslanik kaže, uglavnom oponašaju nevjernike. A poslanik sallallahu alaihi sallam kaže, men tešebbehe bi qavmin fa huwa Ko oponaša jedan narod, on je od njiha. Ko oponaša jedan narod, on je od njiha. Ko oponaša Austrijance, on je od njiha. I bit će proživljen na sudnjem, ma men habe jomel a ovo ponašanje ne dolazi osim radi ljubavi. To mora da shvatite. Kada neko nekog ponaša, on njega ne ponaša, osim što ga voli. Što imamo brade? Zato što kažemo zašto mi volimo Allaha poslanika sa sebe. Što nosimo kratke nogavice? Kažemo zato što Allah poslanica sam naredio da se nose kratke nogavice. Razumijete? Što onaj nosi dres i piše pozadi ovaj ili onaj? Zato što ga mrzi? Nije, nego zato što ga voli. Razumijete, što ima frizuru ko neki hipek, zato što ga mrzi, nije nego zato što ga voli. Svatate? Pa poslani se kaže El mer'u ma men ehabe jevmel qiyame. Čovjek će biti sa onim koga voli na sudnjem danu. A šehhul Islam im temi je kaže za hadis za prvi men tešebehe bi qavu min fahuva minhum ko ponaš jedan narod, on je od njega kaže Zahiru hadithi jaktelil kufr. Vanština hadisa povlači za sebom nevjerstvo. Vanština znači hadisa ukazuje na nevijestu. Helem ne se znači nije to tema nego e, bitno nam je da ovaj hadis ukazuje na to da čovjek musliman mu'min na koji treba da oponaša gariba stranca. Tako. Na kraju je Allah sallallahu alejhi rekao: "Bada al-islamu ghariban ja'udu, gariba. Islam je počeo sa garibima i vratit će se sa islam je počeo e, na, strano kod nas uglavnom prevode je počeo sa, sa strancima i usamljenicima i vratit će se znači sa usamljenicima Helen ne se pa zatim kaže fatuba pa blago tim pa blago tim kojim oni koji oživljavaju kojim onim koji oživljavaju islam blagodima. Sad ako ove riječ tuba ili guraba, da li to znači blago garibima, neki kažu to je dolina u džennetu koja se zove tuba, hele se, mi smo zadovoljni, volimo Allah te tala da budemo od njiha. tako? A svaka nagrada kod Allaha te tala mi smo zadovoljni s njom i ne možemo je svakako dostići našim razumom, jer kaže Allah te u kuci hadisu, inni sami'at ja sam spremio za moje pokorne robove dobre robove ono što oko nije vidjelo niti uho čulo niti čovjek može da zamisli razumijete zato molim Allah te da nam da od od onoga što je on spremio za njegove vjernike pa dalje kaže zašto je Allah poslanik se naredio da oponašamo stranca, zato što, kaže stranac, kad uniđe u neku zemlju, ne takmiči se sa ljudima. Tako ne takmiči se sa ljudima, pošto mi kod nas imamo, takmiče se dva komšija, odveca radi u Austriji, čija će kuća biti pet do visočija. Pa svake godine kad ovaj dođe na odmor, on otkrije i digne još jedan sprat. Jel tako? Pa ovaj kad dođe, zabezekne se opet od ovoga ođak, pet do više, pa on dođe, pa otkrije Razumije, nema ovaj stranac kad se tim, tim šupljim poslovima tako baviti. Zatim, niti taj garib sjedi sa njima u njihovim međlisima, njihovim sjelima i svađa se sa njima, prepire se. tako? Ko je od nas, musafira, upoznao ovdje uopšte e, ove džematlije? Ko su, džematlije ovog, ovog ja iskreno kažem nisam upoznao sve, ne znam. A kamoli da sam sa njima sjedio i oko nečega raspravljao. Razumijete? Zato što sam usafir, stranac. Mene se to plaho nešto ne tiče ako oni imaju nekih međusobnih problema, ajde da kažem, ili nekih, stvari koje moraju da regulišu u džami, nekih ovih stvari, organizacije. To se mene kao stranca ne tiče, tako? Pa kad i nisam upoznao kođe matlije sve, kako će onda sjediti raspravljati sa njima? Svatate ovo. Još jednu stvar da nas znači možda već neko u glavi vrti, jer to uvijek tako funkcioniše, znam to znači posebno, kad sluša insan ders, da nešto zakvači mu za, I da on samo razmišlja o toj stvari, više ne prati. Neko će možda reći, dobro, kako to sad, ako je to dunjalčar, znači dunjaluk te stvari, Allah, poslanik sam, sam rekao, nije od dunjaluka, znači nije od kibura da čovjek ima prostranu kuću, ili tako, dobru jahalicu i tako dalje. Opet kažem, ovo se vraća da čovjek ne, ne, ne, ne šteti sam sebi e, na vjerski račun sticanjem, sticanjem, sticanjem dunjaluka. Mislim da smo ovo, inša Allah, pojasnili. Zatim kaže govor Abdullah ibn Umera وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول عبد الله ibn Umar ima običaj da kaže إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح kada zamrkneš nemoj očekivati sabah nemoj čekati sabah وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء pa kada, a kada osvaneš nemoj čekati noć Dobro. Ovo je, znači, sada spomenuo nakon hadisa, nakon hadisa, da podstakne ljude, da, po, da podstakne ljude da ostave dunjalu, tako, postakne, ljude da ostave dunjalu i da budu zahidi po pitanju, po pitanju dunjaluka. I ovo podsticanje, jel tako, e, je usmjereno prema kratkoći nade. Znači da čovjek nema, ne gaji neku dugu nadu, nego postiče čovjeka da nema dugu nadu. Razumijete? Po pitanju dunjaluka. Zašto? Zato što je to bolje za njegovo djelo. Zato što je to bolje za insana po pitanju njegovih dijela, e, i badeta, dobrih dijela i tako dalje. I to ga spašava od čega? Od ljenosti. Razumijete? To ga spašava i izvlači ga bukvalno iz te zamke, iz te fitne ljenosti. Zato kažu Arapi, فَإِنَّ مَنْ طَالَ أَمَلُهُ سَاءَ Pa svako onaj čija nada se oduži, svako onaj čija nada bude duga, šta mu je s djelom? Bude mu djelo nevaljasno. Razumijete? Svako onaj čija se nada oduži, pokvari mu se djelo. Djelo mu ne bude, djelo mu ne bude kako treba. Djelo mu ne bude kako treba. Zatim je znači spomenuo govor Abdullaha ibn nakon hadisa, jer je govor Abdullaha ibn e, još jasniji po pitanju značenja e, govora Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallam. Znači još je jasniji prva stvar. Druga stvar, e, da je govor Abdullah ibn još jasniji po pitanju podsticanja ljudi da ulože što veći trud, da ulože što veći trud čineći dobra djela. Razumijete? Jer Allah poslanik kaže kun fi dunja keneke garib evo abiru sebi. Bud na dunjalku da si stranac ili putnik, prolaznik, namisnik. Je tako. A govor Abdullah ibn Omera je puno jasniji. Znači, šta znači puno jasniji? Nije Abdullah ibn Omer dječiti od Allahu poslanika sallallahu alaihi sallam, nego on tumači govora Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallam. Pa on je znači tefsir koji je značenje govora Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallam. Zatim, sama ova riječ ili ova rečenica i Abdullah ibn Omer je imao običaj znači da govori ukazuje na to da to nije se desilo jednom da tako da ovakve stvari da Abdullah ibn Omer djela vanu tumači hadis ili podstiče na dobro. Nije to se desilo samo ovdje, nego je to bilo od običaja, od običaja Abdullah ibn Omera, jel tako? A kako i ne bi bilo kad znamo da je Abdullah ibn Omer jedan od ashaba koji su najdostojanstvenije i najviše e, radili i težili ka tome da budu e, da oponašaju Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem doslovno. Razumijete? Pogotovo po ima primjer, znači Sire, kada, kada je <clears throat> njegov otac, Omer ibn Khattab radijallahu anhu, bio halifa, pa je vojska, je tako, pa su osvojili ganimu, <clears throat> osvojili su ganimu i svi su dobili dio ganime. I dobili su neke, neke, neku vrstu odjeće platna. Pa je Omer radijallahu anhu izišao i držao govor. Pa mu jedan od prisutnih rekao, mi tebe više nećemo ni slušat, ni, ni, ni slijedit. Pa kao Omer kaže, što? Nije odmah naredio kolj, je li tako? Ne, kaže, što? Kaže, pa vidiš, ti imaš na sebi, a Omer je bio veliki, bio je je tako? Ti imaš na sebi to dijelo, tog platna, pašeti, sjedi na tebi, je tako? a to su dobio od ganime, a mi smo dobili, ne možemo da skrojimo sebi ni gornji ni donji dio. Kako god okrenemo, kratko malo. A ti si znači uzeo sebi da skrojiš kompletno dijelo. Pa kaže Omer Adjela Hanhu, zovni Abdullah ibn kaže reci Pa kaže Abdullah ibn to sam dobio ja moj dio. I Omer Adjela Hanhu je dobio njegov dio. Pa sam ja vidio da je on halifa, jel tako? i da ne može od ovog svog dijela skrojiti ništa. Pa sam mu ja dao moj dio, jer je preče da on ima, zato što je on halifa. Razumijete? Znači, ljudi koji su doslovno slijedili sunet Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve U današnje vrijeme pođimo od sebe, svako od nas bi gledao u svog babu da mu on dao na njegov komad, tako? I babu bi dao. Međutim, ovdje se radi o ljudima koji ne gledaju na te stvari. Razumijete? Dobro, sljedeća stvar. Kaže, znači, Omer radijela i da im sejte feraten tazir iz sabah, kada zamrkneš, nemoj čekat sabah, nemoj čekat sabah. Vo ida spahte feraten tazir il mesa, a kad osvaneš, nemoj čekat noć. E sad ovaj govor e, može doći u dva značenja. Ovaj govor znači, može da ima dva značenja. Prvo značenje jeste, kažu u Fesiri kada te zatekne brak, nemoj sam sa sebom pričati, znači nemoj podsticati samog sebe, svoju dušu, e, da ćeš ostati živ do sabaha. Nemoj kad legneš planirati sutra, kad ustane, idem prvo ću pa ću onda vidjeti sa ženom šta je planirala, pa ću onda... Ne, ne, nemoj to raditi. Nemoj to raditi, nego nemoj očekivati uopšte da ćeš ostati živ. tako? Isto tako, kad nastupi sabah, kad nastupi sabah, nemoj očekivati noć, je tako? Nego čekaj smrt u svakom slučaju. Nego čekaj smrt u svakom slučaju. I kaže, učini je ispred svojih očiju, kuda je gledaš. Očekuj smrt. Kad osvaneš, nemoj čekat noć, nego očekuj smrt. Tako, pogledaj smrt, što bi kod nas rekli. Zašto? Zato onaj ko bude imao kratku nadu, tako, bit će zahid. A onaj ko bude imao dugu nadu, on će se opustiti. Razumijete? On će se opustiti i ostavit će pokornost na te barek tala. I bit će prava ljenčuga. I bit će prava ljenčuga po pitanju teube, jel tako? I srce će mu stvrdnut, okrutit će mu srce. Je tako? Zašto? Zato što je zaboravio ahiret. Kako je zaboravio ahiret pa ne razmišlja o smrću? Smrt je stvar o kojoj ljudi ne vole da pričaju. Je tako? Nemoj, nemoj, kaže, nemoj mi o tome. A kaže poslanik sallallahu alaihi wa Innel mevte aqrabu li ahadikum min Zaista je smrt bliža jednom od vas od šnjura njegove općine Eto, toliko je smrt daleka od nas. Zaista je smrt bliža jednom od vas, od šnjure, od šnjura njegove običe. Pa ti sad vidi koliko, neko je metar 80, neko je 2, neko je metar 60, ali sve je to u 5 centi. Zaista je, zaista je smrt bliža jednom od vas, od šnjura njegove običe. Allah te baktala kaže, kul, reci, innel meutel lezi tefirrune minhu, fa innehu mulaqikum. Reci, imo Muhammede, zaista smrt od koje vi bježite to je osobina ljudi, da bježi od smrti. Kul innal mevte lazi tefirrune minhu fa innehu mulaqikum. Reci zaista smrt od koje vi bježite, pa ona će vas stići. Ne moraš uteći nikako. Ne moraš nikako uteći. Thumme to radune ila alimu gajbi wa Zatim ćete biti vraćeni. Kome? Onome koji poznaje gajb, koji poznaje skrivenu. Fa bi ukum kuntum rum, Pa će vas on obavijest o onome što ste radili. Svata, Ne možete pobjeći od smrti. Ne može nikako. Sve se nekako na ovom da odgodit ovako onako, ali kad dođe eđel, kada dođe eđel, kada melek smrti dobije naređenje, tako uzme, uzme, uzme dušu, on neće, neće se nimalo libit, neće nimalo odgađati, jel tako? Zato moramo da imamo to pred svojim očima. Ovako kad se znači, spominje smrtovi mlađi uglavnom gledaju ove starije i opet nada. Ima ovi sjedi, brada. Je tako? Nije to tako. Kaže Allah poslanik sa semen. Prosječna životno, prosječno životno doba mog umeta je, ako se sad dobro sjećam, između 60 i 70 godina. Nemojte me znači uzmati za riječ, nisam siguran da li je rekao 60 i 70. Mislim da je rekao između 60 i 70 godina. To je prosjek. To ne znači da ljudi ne umiru sa 20, sa 15, sa 13, sa 30 godina. I ne znači da neko neće živjeti 100 godina. Ne znači da ovi što su sjedih brada neće živjeti još 40, a, a ja umrijem za, za 3 dana. Razumijete? Da se tu opet, da opet ne dođe šetan pa ne kaže dobro ima ovih. Čak i ako bude tako i ti ćeš doći nekad na njihovo mjesto, pa će drugi gledati u tebe i reći ima ovaj. Razumijete? Ne, nego je smrt prisutna. Nego je smrt, nego je smrt prisutna. Zatim, drugo značenje koje, koje može da ima ovaj govor za Allah kada osvaneš onda radi, onda radi ono što priliči tom vremenu kada osvaneš izutra, radi ono što priliči tom vremenu. Razumiješ? Od obaveza, od obaveza i dijela. Radi, osvanuo si, radi ono što priliči tom vremenu. Kaže Allah se sa sebe, Barek Allahu li umeti fi ukuriha. Allah te vartala je dao bereket mom umetu u njihovom ranjenju. Osvanuo si. Radi nešto, Allah će ti dati bereketa. Zato što je Allah poslanik sallallahu alejhi rekao da je Allah tvartala dao bereket njegovom umetu u ranjenju. U ranjenju. Je tako? Znači kad osvaneš, klanjaš sabah, nemoj lijegat pa ćeš ustati u 11. Ne, ne, nego radi odmah. Jer je to vrijeme u kojem je bereket. Kako znamo da je bereket? Zato što je Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem to rekao i nemoj čekat noć da bi to uradio tako? I ovaj govor povlači za sebom šta? Da Abdullah ibn Omer postiče čovjeka da što prije radi, da što prije radi, tako da požuruje, tako, i da ostavlja tu ljenost, da ostavlja odgađanje. Zašto? Zato što ne zna, zato što ne zna hoće li on uopšte ostati živ do naveče ili će umrijeti. Uglavnom, e, ovaj, ovaj govor od Abdullah ibn nema smetnje protumačiti ni na jedan, ni na drugi način ili na oba. Razumijete? Oba dva ova načina su, oba načina su ispravna. Zatim kaže Abdullah ibn Omer, وَخُذْ مِنْ لِمَرَدِكْ I uzmi od svog zdravlja za svoju bolest i od svog života za svoju smrt. Dobro, ovo je interesantno. Zašto? Zato što ovo ima znak, znači ovo znači iskoristi vrijeme u stanju dok si zdrav. Zašto? Zato što će te možda spopast neka nedaća ili nek što te spriječiti, pa nećeš moći da uradiš ono, je tako, što si namjerio, pa ćeš doći na ahiret bez zalihe. Svatate? Pa ćeš doći na ahiret bez, bez zalihe. I ovo je interesantna stvar. Jer kaže Allah poslanik sa selem nijametani mehbunun fihima kefirun mine nas. Dvije blagodati po kojem pitanju su u, u, u, u zabludi mnogi ljudi. Koje su to dvije blagodati? Asiha wal farar. Zdravlje i slobodno vrijeme. To su dvije stvari u, kojima su mnogi ljudi u zabludi. Je tako? Dok je mlad, on provodi vrijeme po kafanama, po, po ne znam ja, po kladionicama i tako dalje i tako dalje. Spučka to vrijeme, spučka to, to zdravlje. Je tako? Kad ima vremena, on ga opet tako provede u gluposti. U zabludi po tom pitanju. Pa kaže, korist ovdje, znači korist iz ovog govora. Kaže, ko bude čuvao svoje standardne virdove, znate što ovo znači? Ko ima neke standardne svoje virdove, znači neku svoju standardnu praksu, on zikri svaki dan, uči Kur'an, jel tako, ponavlja Kur'an, čita knjigu i tako dalje. Ko bude čuvao svoje standardne virdove od dobrih dijela, ili ustraje ili ustrajava na činjenju djela, jednog djela, na primjer namaza, noćnog namaza, ili sadake, ili posta, recimo oni koji poste bijele dane, eto primjera, koji poste bijele dane, zatim ga spopane nešto, zatim ga spopane nešto, zatim ga spopane nešto što ga sprečava da to radi. Što ga sprečava da to radi. Šta je onda sa njim? upisuje mu se nagrada, upisuje mu se nagrada. Isto kuda to radi. Isto kuda to radi. Je tako? I u ovom stanju mu to biva sadaka od Allaha te barek koju Allah te udjeljuje svom robu. Kada čovjek znači ima svoj standardan vid, svoju standardnu praksu dobrog djela i dobrih djela, zatim ga spopane nešto i on ne može to da da, da praktikuje. E onda ima sadako od Allaha te da mu se piše to kuda to radi. Ste razumili ovo? Dobro, šta je to sad, odakle to, je to sad neko iščupo odnekle babu mu šaknu? Nije, nego je ovo govor Allahu poslanika sallallahu alaihi vselem. Kaže Allahu poslanik sallallahu alaihi vselem, e, Iza meride l'abdu, ev safer, kada se razboli rob ili otputuje, kutibe lehu mislu ma kjane ja'melu mukimen Kada se razboli rob ili otputuje, piše mu se od Allaha te barek isto ono, a on kod kuće i zdrav. Dakle, piše mu se isto ono ko kad je on kod kuće i zdrav. Šta hoće da kaže svema poslanik Piše mu se sve ono što je radio dok je kod kuće i dok je zdrav. Ako je kod kuće klanio noćni namaz, i sad je putnik i ne može da ga klanja. Piše mu se, znači ako je ustrajavo, nije ona nekad klanja u vele vakta, u, mjesec dana probudi se, mora ići Za svako mora, pa veli, hajde uspuću klanjati noćni Je tako? Ne, ne, nego ustrajava svaku noć. Razumijete? I onda putuje ili se razboli, Allah te barek mu piše kao da obavlja, kao da obavlja E, to dobro djelo. Dobro. Koliko imaš djacije da ja tu. Dobro, hajde. E, samo znači za kraj još da pojasnimo da, je ovo e, ograničeno, znači za ovo koji odputuje ili se razboli da, se ovo, da je ovo ograničen onaj ko ima svoju standardnu, standardnu praksu. Zato za kraj, za kraj ja bih iskoristio priliku koju nam je Allah dao meni i svima vama ili većini nas. Bar se ne, svako naći u jednoj od ove tri stvari. tako? Kaže Allah poslanik sa selem, salatu Tri dove su uslišane kod Allaha sigurno. Tri dove su uslišane kod Allaha sigurno. Eh, da'vatul mazlum, dova mazluma, da'vatul musafir, dova musafira i tako wa da'vatul valid li valedihi i dova roditelja svom djetu. Znači kaže Allah sallallahu alaihi tri dove su uslišane kod Allah, te barkala. Dova onoga kome se čini zulum. Prvi. Dova musafira, dova putnika, i dova roditelja svom djetu. Pa ja bih iskoristio ovu priliku koju mi je ova tvar dao. Prvo, smatram da smo mi svima mazlumi. Zato što nam se nanosi zulum sa sviju strana. Pa Allah te tala molim da popravi naše stanje i stanje onih muslimana koji imaju loše mišljenje o nama i molim Allah te bar da popravi i naše mišljenje o njima i da nas ujedini i dojedini naša, naša srca. Zatim do, musafir, ja sam musafir. Ovi domaći što su, nisu musafiri. Ja molim Allah te jer ja mislim da ovo večeras, što se mene tiče zadnje obraćanje, po pitanju dersa, ja molim Allah te da nagradi ove domaćine za njihovo gostoprimstvo, da im zabuli, da oprosti njima njihove grijehe i nama naše grijehe i da, nas spoji u dženetu Firdeusu. Što se tiče ove treće dove, hvala Allahu, meni Allah dao djecu ja molim Allah te da uputi moju djecu na pravi put. Allah te molim da vas nagradi za slušanje. halal ja sam malo duljio, ali eto tako je to, ja volim da pričam, ali sve dok nije priča od mene, sve dok čitam. Hvala Allah, tebarek ta'ala. Da Allah, tebarek ta'ala, nagradi za vaš sabur, da, da vam ukabuli. Kabuli Allah, tebarek ta'ala, molim da mi oprosti ako sam šta pogriješio, sve što sam istim rekao jeste od njega, a sve što sam pogriješio jeste od mene i od mog šeitana. Kulu kavli hada, vas tagfirullah, ili u lekom, ili sajim muslimin, vas tagfiruhu, inna huva gafuru, rahim.